був написаний гнів і відданість своєму обов'язку, а палиці драматично вказував на сміта. Он він, пане полковнику, він він ущипнув мене. Моя люба Гайді, вибачливо усміхнувся полковник Вайснер. Якщо ми будемо звинувачувати кожного, у кого з'явиться ну, якийсь там певний намір щодо ні. Не тому, пане полковнику. Він запитував мене, чи я знаю або чи я чула щось про чоловіка на ім'я генерал Карнебі, так здається. Генерал Карнебі. Тепер полковник не усміхався. Він глянув на сміта, зробив солдатам знак підійти. Потім знову звернувся до Гайді. І що ви йому сказали? Пане полковнику, Гайді і далі вдавала ображену гідність. Я вважаю себе добропорядною німкенею. Крім того, я високо ціную свою роботу в замку. Вона обернулася і показала в куток зали. Капітан фон Браухіч із Гестапо може поручитись за мене. У цьому немає потреби. Ми не забудемо цього вчинку, любе дитину. Полковник розчулено поплескав її по щоці, потім обернувся до сміта і крижаним тоном сказав Ваші документи, пане, і негайно. Негайно, полковнику. Погляд, яким Сміт зміряв гайді був не менш крижаний, ніж полковників голос. Ну вже ні. Треба робити все до ладу. Спершу віддайте їй 30 срібняків, а потім уже і до нас. Ви говорите дурниці, зневажливо відказав Вайсман. Гайді, справжня патріотка. Не маю сумніву, вгідливо сказав Сміт. скам'янілим обличчям, спостерігала Мері крізь щілину між завісками у темній кімнаті Гайді, як сміта та чотирьох його людей виводять із дикого оленя і під численною охороною супроводжують через вулицю. Упійманих безцеремонно заштовхали до двох автомобілів, двигуни заревли. І за хвилину обидві машини зникли за поворотом. Мері ще постояла невидющим поглядом, стежачи за сніжинками, потім запнула завіски і відвернулася від вікна. Як це сталося? прошепотіла вона, чиркнув сірник, гайді засвітила газову лампу. Не знаю знизала вона плечима. Хтось сповістив полковника Вайснера, що вони тут, але показала на смітая. Мері вражено зиркнула на неї. Ти? Його все одно виявили б за хвилину. Вони ж тут чужі. А так це зміцнить наше становище. Я, а отже, ти поза підозрою. Поза підозрою, обурено кинула Мері. Але ж тепер нам немає сенсу продовжувати. Ти так гадаєш? замислено промовила Гайді. За долю полковника Вайснера я не така спокійна, як за долю майора Сміта. Майор Сміт людина невичерпних можливостей. Чи, може, наше начальство на Вайтхої збрехало? Коли мені повідомляло, що він прибуде сюди, то мене запевнено було, не треба ні про що турбуватись. Слід цілком покладатись на нього. Це людина з необмеженими внутрішніми резервами, яка може знайти вихід із становища граничної складності. Ну, так дослівно мені сказали. Вони там на Лайтхолі смішно так висловлюючи, але тепер я цілком довіряю йому. А ти? Мері не відповіла. Вона дивилася у підлогу, в очах у неї стояли сльози. Гайді легенько торкнулася її руки і спитала.